Katras attiecības veido divi cilvēki. Viens esi tu, un otrs ir tavs dēls, meita, tēvs, māte, tavi draugi vai partneri. Tu esi atbildīgs tikai par to, kas nāk no tevis. Tu neesi atbildīgs par otru. Vienalga, cik tuvi jūs esat vai cik ļoti tu mīli, tu nevari būt atbildīgs par to, kas notiek otra cilvēka prātā. Tu nekad nevari zināt, ko šis cilvēks jūt, kam tic, ko domā. Tu par viņu nezini neko. Bet ko darām mēs? Mēs cenšamies būt atbildīgi arī par otru pusi, un tāpēc attiecības ellē balstās uz bailēm, dramatismu un cīņu par varu. Cīņa par varu nozīmē necieņu pret partneri. Patiesība ir tā, ka mēs nemīlam. Tas ir egoisms, nevis mīlestība. Attiecības pastāv tikai tādēļ, lai saņemtu tās mazās mīļuma devas, kas liek mums justies labi. Kad tu jūties atbildīgs par otru, cieņa pazūd un sākas cīņa par varu. Man ir jākontrolē tevi, jo es tevi, tev neticu. Man ir jābūt atbildīgam par tevi, jo viss, kas ar tevi notiek, mani var sāpināt, bet es vēlos izvairīties no sāpēm. Ja es manu, ka tu nejūties atbildīgs, es nepārtraukti mēģināšu tevi piespiest būt atbildīgam. Bet atbildīgam manā skatījumā. Tas nenozīmē, ka man ir taisnība. Tā notiek, kad mēs esam uz baiļu takas – Man nav cieņas pret tevi. Es uzskatu, ka tu neesi pietiekami gudrs vai labs, lai saprastu, kas tev ir vajadzīgs. Es pieņemu, ka tu neesi pietiekami stiprs, lai kontrolētu situāciju un parūpētos par sevi. Man ir jāpārņem vadību un jāsaka, ļauj es to izdarīšu tavā vietā, vai nedari tā. Es cenšos tevi apspiest un pārņemt kontroli pār attiecībām. Kas tad notiek ar tevi? tā nekas mums nesanāk. Mēs varam priecāties, varam kopīgi radīt visbrīnišķīgāko sapni, bet otrai pusē vienmēr būs viņa sapnis, viņa griba, un lai kā mēs censtos viņa sapni vadīt, mēs nevaram. Mums ir izvēle – radīt konfliktu un cīņu par varu vai kļūt par rotaļu biedriem un spēlēt vienā komandā. Rotaļu un komandas biedri spēlē kopā nevis viens pret otru. Tu spēlē tenisu, tev ir partneris, Jūs esat komanda, nevis pretinieki. Jums katram ir savs spēlēšanas veids, bet mērķis tas pats – justies labi, spēlēt kopā, būt rotaļu biedriem. Ja partneris vēlas kontrolēt tavu spēli un saka, nedari tā, dari šitā, nē, tā ir nepareizi, nebūs vairs nekāda prieka. Galu galā tu vairs negribēsi ar šo partneri spēlēt. Jūs neesat komanda, jo partneris vēlas kontrolēt tavu spēli. Ja jūs nebūsiet komanda, vienmēr radīsies nesaskaņas. Ja jūs sadarbība, romantiskās attiecības ir komanda, viss atrisinās. Attiecībās tāpat kā spēlē nav būtiski uzvarēt vai zaudēt. Tu spēlē tāpēc, ka gribi priecāties. Mīlis takā dod vairāk nekā saņem, un tu mīli sevi pietiekami, lai neatļaut egoistiskiem cilvēkiem sevi izmantot. Tu necenties atriepties, bet skaidri paudz savu nostāju. Tu saki, man nepatīk, ka tu centies mani izmantot, necieni mani un esi slikts pret mani. Man nav vajadzīgs cilvēks, kas mani ver verbāli, emocionāli un fiziski aizskar. Es negribu visu laiku klausīties tavu lādēšanos. Es neesmu labāka par tevi, es vienkārši mīlu skaistumu. Man patīk smieties, man patīk priecāties, man patīk mīlēt. Tas nenozīmē, ka esmu egoistiska, tikai man blakus nav vajadzīgs cietējs. Tas nenozīmē, ka es tevi nemīlu, bet es nevaru uzņemties atbildību par tavu sapni. Mūsu attiecības tavam parazītam būs ļoti grūtas, jo es nemazākajā mērā nereaģēšu uz tavām iedomām. Tas nav sautīgums, tā ir sevis mīlestība. Egoisms, kontrole un bailes izposta gandrīz jebkuras saistības. Dāsnums, brīvība un mīlestība rada viskaistākās attiecības, nebeidzamu mīlas dēku.